bi egun falta dira korrika bukatu dadin bai honan, eta aldetik azken setazunak nola doaz? Ari gira, munda azken muntaketak egiten, eh, erriko jadanik muntatu ditu bereak, eh, esenatokiak eta landareak endu eta olako gauzak. Eta gu uh, eh, atzutik uh, ari gira, gau eskolako jeneak eta beste laguntzaile batzuk etorri dira gauza txipien egitera, txipiak ez direnak txipiak, eta gaur segitzen dugu muntaketarekin, bihar ere badugu itzordu bat, horra ekako langile guziak hori izanen ditugu, goizeko goiti, eta ala. Zortzireun laguntza alie eh, baditu zue, e, eh, aixe izan da, jendea? Ez, ez aixe izan, eh, bon, uh, gehiengoa txemaiteko bai egisa izan da, gero aldi publiko bat egin dugu, uh, joan gira, baina ari gira betetzen eta untsa, untsa bukatuko dugu biharko um, igandeko eguna. Igandari buruz justuki infopraktiko batzuk maiteko, uh, nun autoa utzi beharko litzateke, bai barnek aldetik edozenak, bai egoaldetik, zer azten dira azken aholkuak? Orduan, uh, albada Eh, komplikatua izanen da aparkatzea bai honan edo zen gizaz, jadani da beste egunetan, beraz eh, hor uh, aholkatzen dugu. Uh, Ametzondon parkina erraldoi bat izanen da, bada, eta txik ekin uh, ahremanetan txartu gira, eta haiek muntatu ditu zen abeta batzuk, Horen uh, lorten guziz abiatuko direnak, eta amarrak eta erditatek uste dut, eh, bai, seur, uh, eh, gau erdi eta erdiak arte, beraz, uh, ezkezka, sartzeko eta ukanen duzuen abeta bat, eta gero endaiatik, uh, do, biderkatu dituzte iganetako uh, iru, gar, zemakia duen autobusak, horren erdiro izanen dira endaiatik bai autobusak. Mm. Hori garraioari buruz, bestelako infopraktikoari buruz, ez dakit, eh, korrika egin nahi dutenek, lekuko hartu behar dutenek, zema demora itzin egin berko lukete janik eh, bidean zehar? Orduan, horren eh, uh, erdi goi minuta lehenago aholkatzen dugu, zenta guretako ere erresago izaiteko, uh, bizkarrekoak banatzeko, zenbakidunak egin nahi dute, izanen da. E, eh, justuki, eh, azken kilometro horiek, badakigu eguerretaritan e, eh, bukatuko dela korrika urtein, 2008 labo urtean, badakigu aekakoek hasi zutela korrika eta aekakoek bukatuko duzuela korrika, justuki, azken kilometro horiek nork eramango dituzte lekuko? Hor duan hor, deitzen ditugu horiek kilometro nazionalak, ipar eta e, ego euskal jendeak, jendeak baitira, izanen da gure esku, gero ondokoa txare bakibidean da errigora eta gero alderdi politikoak eta gero sindikatuak eta hor berdin uh, denak elgarrikin izanen dira. Bo, usaia bat dute, eh, beti hola da, eta, eta gero uh, UEMA eta Udalbiltza, ekimen. Euskal Eda Biden elkarte hori, Euskal Herri Osokoa? Bai, ekimen, gero ezkuntzakoak, egan nahi du uh, uh Euskal Herriko uh, eh, ikastoren uh, eh, elkartea, eh, bigabai eta euskal asiak eta horiek uh, Gero ondotik uh, azterketak euskaraz, aurtengo omenduak, gero kontseilua eta euskal konde federazioa eta azkena gurea aekarena. Justiki, guzti hauek, guzti e, dut, e, suprefeteratik hazi, gene zubia pasatu, eta ez, ez gene zubia? Ez, Jean-Leonetik hasten dira, eta gero bai zubigorriak gene zubia, Subprefetora intzinean uh, eh, eh, Zubigorria, gero eh, hori um, Kaia hori... Bai Basterra? Hori da, gero Geltokia intzinean eta gero Sente Espiritu Zubia erriko etxerat heltzeko. Mm. Herriko etxean, aitzinean, beraz hori izanen da irakurketa, mezurena, zer gehiago izanen da? Ba, gure ekitalian izanen da, beraz, azken hori uh, mezu sikretua, eta hor deskibrituko dugu nok idatzi duen. Ez galdetuko izugu, norri zanen den bukaeran? Hala, bai, nuen da benek ere ez ez dakit, orduan uh, sekretua da, eta gero aekako ko, aekakoen mumezua irakurriko dugu. Gero, beraz, besta, izanen da, iru gune ezberdin eta banatua, pixka bat? Ordan, gehiago, lau gune. Uh, eh, Ardo, jadani eh, geltuki onduan, uh, izanen da animazio bat, patxita kompainiak, mutxikoak eta dantzak animatuko ditu eta gero, ekitalia eta gero, denak bai hona uh, tipira eta ondirat jo dugu. Uh, izanen da merkatu plazan, gune bat, hori pixkat familia eta lasaia, gero beste bat uh, San Andresen, hori gune uh, ondiena, konzertua ondiekin, eta ondotik uh, patxa plazan ere izanen dira konzertuak aurten, eta gero zikiroa izanen da xau kaian, eta ere aurrentxokoa han izanen da. Zikiruaren zat, tokia bada horrendik, izena eman behar da, txartela hartu behar dira? Bai, ordean, uh, eh, eh, goita boste eurotan da, biziki menu ona, eta kalitatezkoa, eta uh, eh, kurrika.es web gunean uh, txemaiten aldira online deitzen dute txartelak, eta gero, han, uh, izanen da txarteldegien uh, onduan txalduko ditugu uh, azken... Hmm azken txartelak. Antolaketa, pentsatzen dut, aspaldi abiatu zen dutela antolaketa, ez dakit, gora bera batzuk izan dira, errikoetxarekin harremana, nolakoa izan da masina guzio martxan jartzea? Orduan, eh, e, joanen ekainan hasi ditugu eh, lehen bilkurak, Uh, Martxan jartzeko pixka luze izan da errikotxearekin, gora bera batzuekin, azkenean ortu dugu zerdia initz botatuz, botaz, baina uh, lortu dugu eta denak presgira eta haiek ere gure laguntzeko hor dira. E, arro herri da urtengo leloa, haikako ikasleak e, arro dira, e, baiona bukatzea urtengo akurrika? Pentsatzen dut baietz, segur niz baietz, gero batzuk lehen aldiko dute hori, eta ez dakite sobera zer izanen den, eta badakit uh, eh, dola marrurte ikasle batzuk uh, ikusi zutelaik uh, eh, eltzea, iziarriko emozioa sartu zizizaila, eta pasen dut aurtengo ere... mm. Hortengoen ba, zat ere hori gertatuko dela. Azken aztetako klaseak eh, ez dira, bereziak dira, aipatzen da korrika da, aipatzen den gaia? <laughs> Bai, badakita eh, jonen ostegunean adibidez uh, eh, korrikaaren abiatzea begiratu dutela klasean, batzuk ostiralean garazira joan direla korrika egitera, eta Bai, bai, e, biztanena ez, eta eta lehen partean hor uh, Azkaine, Senpere eta Xara eta hori guziak eta gehi uh, Donibane, Itxasu, bon. bai gorira gau eskola guziak uh, lanean ziren eta... Pentsu dut korrikak ere, badela ikasle berriak uh, atxemaiteko publizitate kampaina ikaragarri bat, ez, jendea motibatzen dela, arraita, ah, are, euskaraz ikasten abiatuko naiz? Be bai, uh, eh, bat ditugu lako anekdota batzuk eh, urte batez, uh, ba, uh, kurrika bai honan pastu zelaik, ba, bat, bat dugu ikasat, ikasi duena orain, nun baitetik gina, zaket nundik, eta iku, entzun zuen karrikan zerbait, jautsi zen, sartu zen giroan, eta ondo kurtean aizena mantzuen, eta orain, uh, be, be mailan dela, uh, voilà, E, korrikak e, Ipar eh, pasatuko da beraz e, larun bat goiziko lauetan, zarati barna pasatzen da igander arte, e, janik pasaden asteburuan ere, ostiralean izan genuen hemen gaindi, bilan bat e, hola, nola pasatu dira e, lehen pasaden asteko lehen hogeita laboren oiek horren daiatik hazi eta izpegitik pasatu zen arte? Jendea initz, jendea eta esierri giro ona, Ah, Ni beti harritzen ize, eh, iduritzen zain beti eta jende gehiago badela. Eta Siberuan izan da jenaiz, me amikuzen ere goiziko laugontan zuten, eh, ikusi ditut irudiak, eh, ba, jendea bazen, kanbon, azkainen, ahigahia, bo, ahigahia, obe, baina ba, ba denetan jende da giro ona. Zuek antolatzaileok, pentsatzen dut, alde batik bukatzeko gogoa, izan edizula, baina bestetik eguna... Eh, bizitzeko irrika berezi bat ere, e, emozio hainitz horre, ez dakit, e, dituzu eta askatzeko gogo bat ere? Uste dut bai ez, eta e, ne ustez, e, oai uh, keska horiek eta azken gauzak e, beti gauza batzuk aldatzen baitira, eta uste dut igandean, bahnean izanen gira, eta ta ongi pasatuko dugula ere, naiz da lanean izan egun osoan, baina bai, bizitzeko uh, eh, astelenan izaiteko gogoa, baina ez uh, eh, ala ere igandean bizitzeko ere. Mm. Bai, gogoa ondarekin. Eran diguzu beraz eh, azken mezua sekretua dela, eta ez, ez dakizula zuk ere nork irakorriko duen, ala ere badira beti eh, eh, jokoak egin ez nor izan ote den, eta hainbat jenderen izenak ikusi ditugu zerrendez berniten, aurten nork irakorriko duen. Galdetu guan izuke, zure ustez? Zure zein jendek irakurri ote dezakeno, nort duen irakurtzeko aurtengo mezua? Ideiarik ez, egia egan, bat ere hortan, entzun ere semeak, eh, semeak ere entxatu dira, eh, gezu jasakatzen, entzun zutela, eh, Euskara irakasle bat zela txomin deitzen zena. Hori egan didate, ez nuntik noh den txomin hori, baina nola, horako gauzak entzun ditugu. Untxa ba, ba irratiek ere urbilitik segituko dugula ba, goizean goizetik, uste goizeko lauterritatik goiti hor zaran e, zartuko baita eta irratiek zuzinen emanen dugu ekitaldia bukatu arte. Azken izbat, maideregi? Bai, antzidut uh, eh, erraitea, uh, baso, berri ba, ekartzea. Hori, eh, hola, jende guziek ditugu bederen ama etxean eta ez antz ekartzea. Mila esker eta kuraioan maideregi? Mila esker.